Sejam sacutipinhos, já o pandeiros, já o pandeiros, já o pandeiros. Cada vida é como zagueiro soliteiro, zagueiro soliteiro, zagueiro soliteiro. Oficiada Vicentina, Brasileira Lagarde, Brasileira Lagarde, mostra a verdade. Oficiada Vicentina, Brasileira Lagarde, Brasileira Lagarde, mostra a verdade. Dosta gluposti! Beste džilkoši! Ah, sad ću vama da ispričam kako se to stvarno zbilo.